Cambio, le toca a ella. Ayer la vi perdiendo solita. Se ve más bonita. Ahora que no está con ese mal que la felicidad como ropa se la quita. Que yo siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no me mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Y yo sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hice más que tú. Y en un estado te mandé a decir que ahora tú cambió, me toca a ella. Mario te quiere ella. Ahora cambió, le toca a ella. Party una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres no te quiere ella. Ahora quiere que la grabe. Vacilando y que se le enseñe. Ya no le gusta seguir patrón, ella es la patrona. Se te fue la princesita. me sigue tirando y no caía. Y, cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba. ella le gusta el maltrato, pero no es que tú le dabas. Le dicen la Apple, tiene su iPhone, su iPhone. Si llevo tantas cadenas, no es pa' que nadie me amarre. No dejo que nadie a mí el me desgarre. Tú estás jugando con una jugadora, la que pisa fuerte, la mata Ahora tu cambió, le toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. ahora tú la quieres y no te quiere ella. Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp. Por más que tú la llames, tampoco va a contestar. Ahora anda solo de rumba y tú te derrumbas. es tú porque su lágrima no valoraste. Hasta tu madre dice que no la cuidaste. el corazón te odia por lo más que la trataste. Y si te ve en la calle, seguro te saca el dedo. La cogiste de pendeja, ahora tú eres su pendejo en la fiesta, borracho. Te mereces en tu vida todos los cachos. Y ya sabemos que tú andas mal En la vida todo ah. se paga porque fuiste un mal Para todo cambio, y un tiro 360. Se puso más rica y está puesta para la vuelta. No quieres saber de ti, te mando para la venta. El carajo, bro, del calma, te pasó la cuenta. carretera, que ahora más cara soltera. Baby fuma la noche entera y le da tremenda loquera. Cuando coge la borrachera, le da cono y se era. Y le entra la bellaquera, pero no se la da cualquiera. Pero ya, ya, ya, ya, Ahora todo cambió, toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo no cambió.